Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Dobar dan, vi ste u emisiji Sektor 3, ovo je danas šesta emisija. Današnja tema je udruge koje se bave zaštitom životinja. Evo ovdje kod mene studiju su gosti Helena Traub iz Pickup Internationala, gospodin Daniel Litković iz Glasa životinja i gospodin Goran Majetić iz Prijatelja životinja. Dakle, danas malo pričati o svim problemima s kojima se e, udruge koje se bave zaštitom životinja i prevencijom nasilja nad životinjama susreću u Karlovcu, Karlovačkoj županiji šire, kako, kako su medijski pokrivene, kako, su, kako ih donatori prate i kako se građani opće mogu uključiti i priključiti u akcijama ovim organizacijama. Eleveza kao za predstavljanje krenuo sa gospođicom Traub iz Pikapa. Sa Pikapom smo se već e, susreli nekoliko puta u ovoj emisiji. Pikap e, je jedna od organizacija, jedna od udruga u Karlovcu koja se bavi pitanjem zaštite životinja. Mi smo prepoznati prema projektu Tražimo prijatelje koje od 2003. godine provodimo e, na području grada. E, taj projekt ima za cilj udomljavanje napuštenih pasa iz gradskog higijenskog servisa. Za sada toliko, možda se svi predstavimo sa svojim projektima. U biti ovo je bilo ovo najvažnije što se tiče konkretne teme. Dakle, ovo Šinteraj s čime ste se vi do sada aktivno bavili. Gospodin Vitković. Ja bih ovom prilikom pozdravio slušatelje Radio Karlovca i se uh, jednim pozdravom uh, ispred udruge Gla životinja koja je također Karlovačka udruga i koja je otprilike prije nešto više od pet godina registrirana baš u Karlovcu, inače djeluje na cijelom prostoru Hrvatske pa i šire, sa osnovnim ciljem da širi svijest o ponovnom uspostavljanju znači jedinstva čovjeka, prirode i životinja, o važnosti znači, te komunikacije koju je čovjek izgubio sa prirodom i životinjama i da na neki način zakonima zagarantira pravo na život ne samo normalno čovjeku, nego i životinjama, pravo na njihov staništa, na prostor, znači na hranu, jer tvrdo na tome stojimo, da bez toga nema pomaka na bolje ni čovjeku na ovoj planeti. Možda još eh, da jednostavno E, podsjetimo naše sugrađane da udruga glas životinja uvijek e, s radošću prima sve one iz Karlovca koji žele dati svoj doprinos u tom pravcu da ono što je momentalno najvažnije na ovoj planeti da se ta komunikacija između prirode, čovjeka, životinja uspostavi, daju svoj doprinos jer znamo da mnogi to žele i mnogi su svjesni situacije u kojoj živimo mi kao ljudi na planeti Zemlji. Goran, kakva je situacija s vama, koliko ste vi sada aktuelni ili možeš malo prvo, prvo predstaviti, kako ste krenuli pa gdje ste ono danas? Može. <clears throat> Lijepi pozdrav slušateljima. Evo, prijatelji životinja u Karlovcu nisu udruga, nego su podružnica. Postoji deset, desetak podružnica u Hrvatskoj. Mislim da je na nacionalnoj razini e, udruga prijatelji životinja možda i najviše napravila jer i jedna je od najstarijih jel, na području zaštite i prava životinja. U Karlovcu podružnica djeluje ona za četiri godine. Zadnjih dvije godine se taj rad pomalo umrtvio, iz razloga što je manje volontera koji naprosto su željni uključiti se. To je tako, svima sve svoje i padove. Više djelujemo zadnje vrijeme na jednoj edukativnoj, kao edukativna i moralna podrška akcijama središnjice iz Zagreba. Ranije smo, i, i, pa i sada na, po tom planu, više surađujemo evo, i sa preostale dvije udruge koje su danas ovdje predstavljaju svoj rad, dakle sa Pickup Internationalom i E, sa glasom životinja kroz razno različite akcije više ili manje. yours imali ovo sada e, prošle godine zapažene neke akcije gore na Jarunu oko vegetarijanskog vikenda ili... Pokretači i e, e, organizator te manifestacije prvog najvećeg vegetarijanskog piknika u Hrvatskoj do sada bila je udruga Glas životinja sa pokroviteljstvom grada Zagreba na Jarunu, znači 26. kolovoza prošle godine, znači to je bila ujutro od 10 do 20 sati, na kome su među ostalima bile pozvane sve udruge E, koje imaju za cilj među ostalima se odazvala i, svojim prisustvom i dala svoj doprinos i udruga Prijatelji životinja. Među ostalima, znači, e, udruge i bile su pozvane i udruge iz drugih država Europe, e, među ostalima bile su nam iz Makedonije, iz Slovenije, iz Njemačke, tako da Eh, ovaj prvi vegetarijanski piknik eh, koji je održan u Hrvatskoj sa ciljem da propagiranjem veganstva, vegetarijanstva eh, damo jedan doprinos da ljudi polako shvate važnost te prestanka je upotrebe znači ishrane u ishrani korištenja mesa jer životinje zbog toga sigurno pate je dala dobre rezultate i medijski a i pokazala da Hrvatska na posljedku ne zaostaje za svijetom u tom pravcu razvoja svijesti o potrebi poštivanja života. Hoće li se tako nešto u Karlovcu organizirati? Možda imate tako nešto u planu? Pa imali smo u planu i ranije, a imali smo u planu i dali smo svoj prijedlog e, turističkoj zajednici grada Karlovca da se to održi tjedan, odnosno dani vegetarijanstva e, Hrvatske povodom dana piva, znači u Karlovcu zajednički da se to odradi na, u jednom dijelu grada. Do sada nismo dobili ni jedan glas za, to znači da to je otpalo u planu grada Karlovca, a mi kao udruga nismo u stanju organizirati to bez potpore grada. Vidite da smo prvi najveći grad. u Zagrebu? Ko, je, u Zagrebu to? U Zagrebu nam je pomogao grad Zagreb jer je platio troškove te manifestacije na Jarunu. Znači to je koštalo negdje oko 14.000 kuna Jarun, otok Hrvatske mladeže gdje se to događalo, od pozornice, od e, električne struje koje je trebala tamo, o zaštitarske službe, redarske službe, koja je koštala eto grad Zagreb oko 14.000 kuna. To je bila velika pomoć jer udruga to ne bi mogla. Da, da uoči, e, dan uoči tog vikenda je bio i neki ono koncert, znam se, ono, nekih ono bendova što hrvatskih, što šire, koji su znači isto iz toga nekog miljeja. Dobro, što se tiče još prijatelja životinja, vi ste ono sad nekako u javnosti prepoznati sa ovom aferom oko biglova, to je tako bilo nešto? To je bilo malo ranije, da, da. Pa to tako u javnosti zvuči, možda da su afere, naprosto to je bila potreba da se, da se bori, ono, mislim, nijedan život koji se spasi nije, nije uzaludna ta, ta borba, dakle i sa tim psima, e, ono što odjekne u javnosti svakako, svakako će utjecati na svijest građana. Mislim da kod mlađih generacija to ide brže, to se nekako osjeća, mlađi ljudi to više proživljavaju, imaju više razumijevanja. Jel? Svijet se mijenja pa takve akcije zapravo okupljaju najveći broj mladih aktivista i to mi je drago. Jel? Bez obzira što kažem ima, ima trenutaka kada ljudi se obeshrabre, jel? kada nema potpore kao što je rekao Petar, sredine i svega, ali ipak generalno, ne znam da li će se kolega složiti, ali mislim da ovaj pokret za zaštitu životinja ipak lagano, lagano napreduje u Hrvatskoj pa tako i u Karlovcu kako je sada u Karolcu se rekao da, da nešto nema pretjerano volontera što se tiče Karolca, ali opet neki interes pretpostavljam posto. Smanjili su se neposredne akcije. Nekad, smo, nekad, nekad je bilo, znači recimo 2003. četvrta, tada smo imali 5-6 akcija sa štandovima u gradu, javnih manifestacija. Te akcije izostaju. Ovo drugo je prisutno. Znači, jedna, jedna medijska prisutnost je tu, informiranje određeno, znači to, to ide i dalje. Jel? Kako e, građana u radu s prijatelj životinja, tako i u drugim udrugama, jer neki od nas su članovi udruga isto ovako koji pokreću određene medijske projekte, pa ako i nemamo podršku možda u službenih medija često svaki puta, što, ne, što ne zamjeramo, mhm ovaj, ali napravimo svoje. Ne? I mislim da je to isto dobar, e, to je dobra stvar što danas e, ljudi koji rade u udrugama civilnog društva zapravo svačaju da moraju biti one man band u mnogo čemu. Praktički udruge postaju, postaju zapravo <clears throat> poduzetništva u malo, ne? jer drugačije ne ide. Ladies and gentlemen, Check One Two. That is right, everybody listening at home. It's heavy trash. I said heavy. Heavy trash, ladies and gentlemen, here live at the Radio Cooler Studio. Got a beautiful sunset over the bay. Baby, I believe everything's gonna be okay. Right now, I want everybody to get together. Our people imitate I'm a little island Got the crazy kind of style going underneath the thriller. Drinking a whole lot of rum from the coast, way out west to South Dakota. Kako je situacija sa pikapom što se toga tiče? Vi ste ono vrlo dobro tu nekako ispekli zanat. Kakva je vaša konkretno povezanost sa ovim ostalim, dakle, gradovima, sa medijima, koliko, je, ste zadovoljni pokrivenošću, dakle, svog rada i od medija i od lokalne vlasti? Pa, moramo reći da ovaj projekt Tražimo prijatelja je dobio zaista dosta veliku e, medijsku pozornost, e, što lokalno, što na nacionalnoj razini, čak ne uzrokovano niti našim nekakvim direktnim zahtjevima, već je to nakon trogodišnjeg ukazivanja na problem u radu higijenskog servisa izrodilo e, jednim interesom medija koji su to onda stavili na nacionalnu razinu razinu gdje, gdje se onda ovaj, nakon toga su se očitovali i gradonačelnik i ministri i, i ljudi koji su bili povezani s time. E, što se tiče naše suradnje s lokalnom samoupravom, mi smo e, na neki način zadovoljni i vidimo napredak. Mislim da smo sve tri udruge na zadnjem sastanku e, i razgovarali o tome kako je dobro što se u ovom novom povjerenstvu za rješavanje problema higijenskog servisa nalaze i predstavnici udruga kao i predstavnici veterinara i kinologa da je taj rad puno transparentniji i da građani imaju veći uvid u ono što se događa jer do sada to e, nije bila praksa pa smo na zbog toga smo vrlo zadovoljni što se neke stvari mijenjaju i mislimo da će se u budućnosti i ta suradnja eh, još ne, učvrstiti i, i pojačati. Mislimo da je to neophodno da građani budu uključeni u, sva događanja u gradu, a udruge su te koje su možda ta spona između građana i, i lokalne samouprave. Okšintarajući ćemo još ono malo sada poslije jednog glazbenog broja, pa onda se opet čujemo. Yes, it came from outer space. to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? the now. We came from outer Space! poštovanje. Evo ponovo u emisiji Sektor 3, u civilnom društvu. Ovdje su moji gosti Helena Traub iz Pick Internationala, gospodin Goran majetić iz Prijatelja životinja i gospodin Vitković iz Glasa životinja. Nastavljamo malo oko ovoga Karlovačkog šinteraja, Goran. Sad smo nešto u pauzi malo razgovarali o tome. Kakva je situacija s tim? Prema tvojim saznanjima, ja sam tu malo iz, iz drugog, iz drugog e, e, to me interesira, nisam, nisam nikada bio zapravo onaj prvi neposredni nositelj tog, tog projekta. Mislim da će drugi reći o tome daleko više. Ali onaj iz drugog plana, evo, mogu reći da e, nadam se iskreno da će se neke stvari konačno, konačno e, riješiti sa tim skloništem za životinje u Karlovcu u smislu daleko veće i bolje skrbi, skrbi za te životinje. Ovaj, tu su prvenstveno psi djelomično, djelomično i mačke. Znači, rečeno je da se očekuje i da se zapravo prvi pokazatelji da pojedini ljudi u sadašnjoj gradskoj upravi imaju veće razumijevanje za takav problem. Nadam se da će se to i ostvariti, da to neće ostati samo na riječima, da će se naći koncesionar koji će na profesionalan i stručan način brinuti o tim životinjama, ako ništa drugo, treba biti i plaćen, dakle, adekvatno za taj posao, ali isto važno bi bilo da se e, uključi jedan nadzor predstavnika udruga za zaštitu životinja, na čemu se zadnje vrijeme radi. Kolegi koji su to pokrenuli e, takvu inicijativu e, podržavamo je, jer naprosto to je jedan prilog i demokratizacije čitog tog, tog procesa. Dakle, ne možemo više dozvoliti kao što je bilo proteklih godina oni koji su vodili ta, to sklonište i tako da je zapravo ono na neki način zatvoreno. Doslovce fizički, jel, u jedan mali prostor garaže, zatim medijska blokada drugim dijelom i da to ispliva van samo kada se radi o određenoj aferi. Znači tu treba biti jedan transparentnost u radu, ali mislim evo, oni koji su neposredno to uključeni mogli bi reći više detalja oko toga. Elena, ovo je konkretno pitanje tebi. Pa da, PKP je od 2003. godine e, provodio program Tražimo prijatelje kao što smo rekli, on ima za cilj udomljavanje napuštenih pasa iz gradskog higijenskog servisa. Mi smo, od kad smo krenuli s tim eh, programom, eh, ukazivali na eh, slabu razinu zakonske propisanih uvjeta za rad koji su bili u higijenskom servisu. tri godine su naši volonteri svakodnevno odlazili u higijenski servis i čak možemo reći da su bili zloupotrebljavani od eh, strane koncesionara jer su odrađivali ono što je, što je grad plaćao koncesionara. Znači što su trebali raditi koncesionari. To, to su bili konkretno, to je bila šetnja pasa, to je bilo e, znači uređivanje prostora u kojem su ti, psi obitavali, hranjenje, e, zatim e, imali smo od strane veterinara isto tako pomoć koji su ih liječili, sterilizirali i mi smo bili izuzetno nezadovoljni s tim stanjem, ukazivali smo i gradu i veterinarskoj inspekciji, upućivali smo razne, razno razne zahtjeve, upućivali smo molbe za, za inspekcijski nadzor nad radom higijenskog servisa e, i donošenju, donošenju nekakvih rješenja o, otklanjanju tih e, nedostataka. Ali, nažalost, e, što na lokalnoj razini, što na državnoj razini, pošto smo i ministarstvu pisali vezano uz taj problem, nismo dobili nikakve odgovore i zaista smo bili vrlo nezadovoljni s time. pokušavali smo s gradom, razgovarati o tom problemu, ali nažalost e, nekakvih većeg dijaloga nije bilo. E, ono što se dogodilo zatim je da su mediji taj problem... Da, vi ste u biti kroz medije tek ono, ono podigli taj problem na pa neku ja, ja razinu. Ja bih htjela reći da u principu čak nismo mi u tom trenu, nismo mi bili ti koji smo kontaktirali medije. Ne znam što se <laughs> dogodilo, možda mediji nisu imali u tom trenu o čemu pisati, pa su oni nas kontaktirali. E, i, i pitali koja je situacija i zatim je pokrenuta lavina ovaj, kroz e, sedam dana e, u sedam dana je izašao veliki članak i to je pokrenulo jednu lavinu gdje se kasnije to sve zarotiralo i, i, i taj problem je izašao i na nacionalnoj razini, tako da su ljudi zvali iz cijele Hrvatske, imali smo podršku svih udruga i klasa životinja i prijatelji životinja, tako da smo došli u, u centar pažnje, ali mislim da je to rezultat ogromnog rada naših volontera, e, jer su oni zaista u tri godine, za mene oni su <laughs> heroji, hm. jer su se zaista, ja, ja bih voljela reći da sam ja danas ovdje jer naša voditeljica projekta Marina Perković nije bila u mogućnosti doći, tako da ne bih htjela uzimati zasluge za taj rad, ali naši volonteri su zaista ti koji su glavni igrač je A kako je bila tada situacija? Ono, koje općina, na koji način je ta koncesija dobivena obzirom vama se niti iz grada, niti iz veterinarske inspekcije, niti iz ministarstva nisu dobili nikakav odgovor. Znači to je prema njima sve funkcioniralo u redu. Dok mediji nisu tamo došli, posnimili, pofotografirali, dok se to nije ono, objavilo u novinama, na televiziji. Znači do tada je sve bilo ono u redu, sve funkcioniralo savršeno šta se tiče ovih ovdje institucija koje si rekao. Pa kao što sam rekla, mi smo ukazivali na taj problem. E, institucije nisu reagirale pravodobno. Ono što mi moramo reći da s neke strane suradnja s koncesionarom u jednom segmentu je bila e, možemo čak i reći dobra, a to je da su oni ipak nama dopuštali ulazak u, u, u taj higijenski servis. Bez obzira što smo mi obavljali dužnost, ali to je jedna od rijetkih e, mjesta gdje u Hrvatskoj, mislim u Hrvatskoj nigdje drugdje udruge ne mogu ući na taj način da se brinu o životinjama u higijenske servise. Ja to moram reći, to je zbilja njima jedan plus. Ali ima potrebe u drugima. tehničke tehničku razinu usluga imali onako kako je potrebno, to je, to je drugi par rukavi, ali oni su ipak nama dopuštali ulazak i da nismo mi imali uvid u situaciju, možda bi se takve stvari... Ne... A kakva je situacija u drugim, ajde možemo reći šinterajima, makar sam evo jednom čuo voditeljice veterinarske inspekcije, nije sada bitno kojeg grada, ili šinteraj nije lijepa riječ, to nije hrvatska riječ, onda je komentator Eh, upotrebio hrvatsku riječ živodernica. Pa evo, udruge u Zagrebu Rijeci imaju svoja eh, i privatna mjesta gdje ih zbrinjavaju pse, imaju podršku od grada. Eh, nažalost, u Karlovcu građani smatraju da pikap također ima svoje nekako sklonište, pikap nema i mi uvijek smo upućivali i upućujemo onim organima koji su za to zaduženi. Nekad je to bio higijenski servis, znamo da trenutno je higijenski servis ne funkcionira u gradu Karlovcu. Trenutno je, e, smo u procesu natječaja za dodjeljivanje nove koncesije. Trenutno tu e, tu aktivnost provodi veterinarska stanica iz Rijeke. Mi smo e, u kontaktu s udrugom za zaštitu životinja iz Rijeke Capica koji nastavljaju na neki način taj naš program udomljavanja. E, neke stvari su se promijenile e, kao što je da ranije je e, uspavljivanje uslijedilo nakon 30 dana što je pas bio u higijenskom servisu danas se taj rok pomaknuo E, tako, a nakon toga članovi tih udruga e, izvlače pse iz higijenskog servisa i na neki način u njihovim skloništima se, se bavi mm A gdje su sada životinje napuštene? Znači, koliko često ovih za rijeke dolaze? dolaze poredkom srijedom i petkom i na pozive znači ovih službi. To je jedna mhm. profesionalna E, organizacija koja ne dolazi na anonimne pozive, znači to je ono što možemo naglasiti građanima. E, dogovor između veterinarske stanice Rijeka i grada je ta da se informacije filtriraju kroz komunalno redarstvo koje zatim poziva e, veterinarsku stanicu u Rijeci ili preko a moguće je onda preko veterinarske inspekcije ukoliko ljudi smatraju da je to nešto vezano uz Možda možda informaciju kako to, da smo e, da iz veterinarske stanice Rijeka dolaze ovdje, a znači ne iz veterinarske stanice Zagreb koja je ono puno bliže. Pa e, grad je morao naći nekako rješenje, znači nekako prelazno rješenje i to je, to je bilo naj, najbolje i mhm. najjeftinije i mhm. naj Mislim, mi smo zaista zadovoljni s, njihovim radom i grad je također ovaj, izrazio zadovoljstvo s njihovom profesionalnošću. E, jednostavno, mi smo na ovom novom natječaju, jedan od zahtjeva je bio da se e, sklonište za životinje nalazi na području grada kako bi građani bili u mogućnosti znači e, udomiti što veći broj. A znači da nije negdje onako... Da nije dislociran, da, da nije u Rijeci ili ne znam u Sisku ili u Zagrebu. onda više puno duljiti sa e, Karlovačkim šinterajem, makar je to onak jedna jako, jako zanimljiva tema. No danas nam je tema udruge koje se bave zaštitom životinja. Helena, možeš još ovo reći malo za kraj o kakva je sada situacija, šta će biti sa cijelim znači, koncesijom? Da, trenutno smo u procesu e, pronalaženja novog koncesionara. Natječaj je, je bio otvoren, e, stigle su ponude. Ono što smo mi kao udruge zaključili i što, što smatramo da, da možemo odraditi je taj dio nadzora rada koncesionara i u sljedećem periodu. Ono što mi želimo je da se e, postupa prema životinjama na jednoj e, neophodnoj razini, da kažemo tako, da, da, da, da ne bude kao i ranije, da građani mogu e, imati uvid u, u rad tog e, higijenskog servisa, da imaju dostupnost e, i mogućnost udomljavanja pasa. I što se tiče pasa, i, e, znači što se tiče udomljavanja i što se tiče rada sa životinjama tamo, znači pomoći ako će biti potrebe, pa mi imamo volontere koji, se, koji su se time i bavili i ranije. Pa mogu se znači priključiti volonterima, volontera pa znamo da baš da nikad dovoljno. I, i, surađujemo s, s građanima u našim akcijama, tako da vjerujemo da će se to i nastaviti. Ok, evo ja bih sad zatvorio <laughs> dakle, ovu temu Šinteraja, eventualno kakva je situacija po Europi, to vi vjerojatno nešto imate informacija, gospodin Vitković. Pa, pa koliko imamo ovaj, ispred udruge glas životinje mogu samo reći da udruga ima za cilj samo i naziv udruge glas damo eh, pokušavamo dati glas životinjama koje mi ljudi zbog te izgubljenosti komunikacije sa prirodom i životinjama više nemamo e, da jednostavno iznesemo to da koliko one nam hoće reći, koliko pate, koliko im je teško zbog našeg ljudskog ponašanja i koliko u stvari nam hoće pomoći da rješavanjem njihovog problema u stvari riješimo i naš ljudski problem na ovoj planeti. Pa znači vaš, e, vaš se rad ne odnosi samo na kućne ljubimce, dakle ove male e, kućne sigurno. Nama e, kao udruzi je važno sve živo, znači poštivanje života uopće. Znači od najmanjih mikroorganizama u tlu koji pomažu da ovaj, biljka zdravije živi pa sve do onoga koje kad, da bi bila zdrava kao i hrana čovjeku, životinjama i da jednostavno bude zdravo od e, i tlo i cijeli planet Zemlja. Vi ste imali onu akciju kad je bio e, ovdje posljednji put kad je bio cirkus u Karlovcu, to ste vi pokrenuli, ono u stvari, znači... U stvari tu akciju su pokrenuli prijatelji životinja, oni su nosioci te, te ovaj, e, kampanje, ali činjenica je da uvijek, bez obzira na to E, što je neke kampanje pokreće prijatelji životinja, neke glas životinja, neke druge udruge diljem Hrvatske. Mi uvijek međusobno jedni drugima želimo dati i otvorene potpore, a i potpore u ovaj, direktnim mm, akcijama ili preko uh, medijskih podrški e, što E, je veoma važno za reći, jer e, smo svjesni da bez obzira da li se zovemo glas životinja, prijatelji životinja, mi, naš zajednički cilj je da se E, da, se život e, da pravo na život e, svim bićima normalno ovaj, čim govorimo o životinjama da to budu životinje i želimo da prestane ubijanje, mučenje, iskorištavanje životinja zato i ove godine nastavljamo kao udruga glas životinja kampanju Hrvatska bez lova i Hrvatska bez korištenja životinja u laboratorskim pokusima, te da i dobijamo podršku normalno prijatelja životinja, i ostalih udruga diljem Hrvatske, ali i van Hrvatske u toj kampanji koja evo traje nekoliko godina i ove godine želimo da negdje otprilike 3.12. Ovaj, 2007. bude zaključna kampanja za borbu protiv lova povodom eh, dana borbe protiv lova. Vi ste rekli da ste vi, što se tiče eh, međunarodne scene, da ste jedni od pokretača ovoga, baš ove priče. Glas, pa ja, znači glas životinja da niste dio neke već onako mreže, nego da ste kao baš ono pokretač. Da, pa, udruga glas životinja koja ima središte u Karlovcu, u stvari je poznatija van Karlovca i van Hrvatske nego u samom Karlovcu, ali to ne znači da jednog dana nećemo imati veliku podršku i grada Karlovca jer pronosimo ovaj, lijepe ovaj, e, i turističke i različite druge aspekte e, grada i županije Karlovačke pa se nadamo da ćemo kad tako puno reklamiramo svoj grad i svoju županiju da ćemo sve više i više imati podršku i građana a i naših e, ovaj, vladajućih tih struktura koje gdje imate ono još podružnice što se tiče pa podružnice imamo u znači, mnogim gradovima Hrvatske od Zagreba, Rijeke, Splita, Zadra, Osijeka Pule, e, Koprivnice, Virovitice, Siska, Evo sada polako ove godine smo krenuli, krajem prošle godine smo doduše krenuli sa Vukovarom, Đakovom. znači ovo svi veći ovaj, Ja, a i normalno da smo, imamo pozive među ostalima i slovenskih udruga pa smo bili e, kao predstavnici udruga na, prvo, na vegetarijanskom pikniku u Ljubljani prošle godine, ovaj, otprilike deset dana poslije e, zagrebačkog vegetarijanskog mhm. piknika prvog, bili smo gosti e, u Ljubljani e, slovenskih udruga, odnosno slovenske udruge koja ih na, kom na tom štandu gdje smo imali, među ostalima bili su i prijatelji životinja iz Hrvatske, posjetio nas i predsjednik Slovenije mhm. i izrazio dobrodošlicu i poželio nam dalje. Znači, prepoznati ste što se tiče da. ovako vašeg rada i tako dalje. ste pričali mi nešto vašim e, članovima odakle u zapadnoj Europi, Americi i tako dalje, koji su to naši građani ja, jako, Hrvatske. interesantno da iz, skoro dnevno dobijamo preko stotinu e-maila iz različitih krajeva svijeta. Mhm. Među ostalima, pomoć, e, što nas ovako posebno veseli, e, dolaze ovaj, e, različiti e-maili i molbe za pomoć i za, edukaciju iz Bosne i mhm. Hercegovine, što na posljedku za nas je veoma važno jer tamo žive jako puno ljudi koji govore sličnim jezikom i mhm. razumije ono što mi radimo, znači ne treba im prevod. E, i jednostavno osjećaju nama jednu sigurnost i potporu da za one probleme na koje oni nailaze, a imamo i članove e, koji e, se preko interneta, a i različitim uplatama ovaj, iz ovaj, iz država, Australije, iz Njemačke, Švicarske, Francuske, E, tako da sigurno to naših ljudi koji mhm. e, godinama ili u generacijama već žive u tim zemljama, a otvaraju sigurno i našu web stranicu pa ih mnoge teme koje mi pokrećemo jako zanimaju, a i sigurno su i Karlovčani haremos un alta, Después de un ratito, adiós, Dios encontrará. Sabir Sadmanlonu Goran E, ovo što se tiče dakle te zabrane korištenja životinja u cirkusima, to ste vi pokrenuli dakle sada, <laughs> sad smo ono došli do vas. Jer to je na kraju sada i e, uvedeno u zakon koliko, koliko mi je poznato. Je, grad Karlovac je jedan od e, koropa prvih u Hrvatskoj, ajde među prvih dvadesetak koji su donijeli takvu odredbu da zabranjuju nastupe životinja u cirkusima, osim iznimnim slučajevima, ali to mora onda komisija određena ovaj, izaći na teren što se kaže kaže odobiti to. Jel? Tu možemo pohvaliti gradsku upravu znači, grada Karlovca u svakom slučaju. Znači, udruge za zaštitu životinja, evo ove iz Karlovca ili njihove podružnice, znači mi imamo iste ciljeve možda su ponekad različita malo sredstva e, e, kako ih ostvarujemo, ali suradnja je dobra i svako se stavi određene prioritete, jel? zato su mhm. i ta sredstva ponekad malo drugačije i tako. Jel? E, jedna od kampanja koju je više preferirala udruga Prijatelj životinja je upravo ta za e, zabranu nastupa e, životinja, u cirkusima. Da, da, i na tome se zapravo dosta radilo zadnje vrijeme. E, tu su, po, su polučeni određeni rezultati, evo prvenstveno već je za Karlovac, da ne idem dalje. Međutim, sada, sada se nastavlja upravo, upravo je aktualna e, kampanja koja je išla, isto išla zadnjih godina za zabranu nošenja krzna i ubijanja životinja krznaša, dakle za potrebe e, modne industrije i druge, druge svrhe. Jel? I isto će biti početkom veljače u Zagrebu, potom u Ljubljani. E, veliki, sigurno će biti veliki, jer zadnje vrijeme su dosta, dosta ljudi se uključuju to, prosvjed javni na ulicama Zagreba, jel, u centru grada, isto tako i Ljubljani, kao što je rekao Petar, e, e, zanimljivo je to da postoji jako, jako dobra suradnja dakle, sa udrugama iz Slovenije, Vjerujem da će, da će biti uskoro, eh, uskoro veća bliskosti sa udrugama iz recimo Bosne i Srbi koje su same aktivne po sebi, samo treba to još ono što bi se reklo umrežiti. Hoće li se ići ona možda, možda prema nekakvoj isto zakonskoj regulativi o zabrani uzgajanja životinja za krzno? A, ide se prema tome i, do, i donešene su i donešen, je prijedlog e, da, takvog zak, e, mislim prijedlog ispred udruga da se to zabrani ovaj, u um, zakonu dobrobiti životinja. Međutim, tu je velik otpor. Koliko, mislim, koliko to u praksi sada funkcionira? ne znam baš točno sve te pojedinosti, samo znam da je, da je velik otpor lovačkog i nekih drugih lobija, možda čak i određenih industrija, ovaj, prema promjenama, međutim promjene su neminovne. Vidi se, e, vidi se naprijed po tome što e, svako malo određena industrija odustaje od upotrebe korištenja životinja u, znači, u pokusima i tako što je pritisak, zapravo posljedica pritiska javnosti, odnosno prvenstveno udruga koja se bave se. vidim to ono sad... ne znam baš sve mm. podatke, ali... Dobro, to je sad isto onako malo i trendi kroz medije se ono promiče, dosta se tu nekakvih... I sad ovim, ova zadnja medijska kampanja sa e, svojim džambo plakatima, reklamom, da, tako Zato sam rekao, mislim, e, udruge su počele svačati da ne može se drugačije. Moraš biti prisutan, moraš sam se koristiti svakakvim pozitivnim pozitivnim medijskim smicalicama da bi, da bi dospio u javnost. Ono što možda mnogi ljudi ne shvaćaju, to zapravo e, borba za životinje nije, nije odvojena od borbe za ljudska prava. To je zapravo jedno te isto pitanje samo sa dvije različite strane pristupa. Ovaj, e, dakle, tu treba dosta raditi sa medijima, biti dobar sa <laughs> medijima na neki način, ovaj, pokušati e, razviti svijest kod samih novinara i onih ljudi koji izvještavaju da je to zapravo neophodno, da je to važno za, za, za, za budućnost u smislu ekologije, zdravlja, zaštite života, smanjenja patnje. Općenito boljitak na zemaljskoj kugli. Pa da, to je jedan dugoročni, dugoročni proces, jel, ali sigurno donosi, donosi rezultate. Ok, evo mi smo sada na kraju, e, još bih vas samo ovako zamolio da kažete slušateljima kako se mogu uključiti vašem radu, vašim akcijama, kako se mogu informirati, na koji način, evo samo ukratko ono. Pa mogu ja reći samo onda, možda i za sve, onda će konkretno. Sve ove udruge, znači Pickup International, Glas životinja i Prijatelji životinja imaju dobre web stranice na kojima se, znači preko tražilice u kući se taj pojam, naprosto ovaj, vrlo brzo se dolazi do stranice koje su dosta informativne, nude sve e, projekte, nude sve kontakte. Ovaj, što se tiče prijatelja životinja, e, to je definitivno jedna od inače najboljih internetskih stranica u Hrvatskoj, dobivala i, i neke nagrade po tom pitanju, tako da sigurno ko želi može naći obilje materijala, informacija vrlo zgodnih i to je to. Ok, hvala. Pa možda bi bilo još ispred udruge životinja reći, ako dopustite sada na kraju, da e, svi koji žele na bilo koji način pomoći, i osjećaju potrebu da daju svoj doprinos za boljitak e, životinja, odnosno u povratu čovjeka i prirode, da može, evo kako je Gora rekao, na tražilici naći podatke, e, mada e, udruga još mogu reći do sada radi isključivo volonterski, isključivo od priloga svojih članova se održava i isključivo od priloga simpatizera. Do sada nismo dobili ni lipe donacija E, bilo kog e, e, dijela, iz bilo kog dijela Hrvatske, a normalno i svijeta. Dakle, znači glas životinja HR, jel tako? Da, glas minus životinja točka HR. Pickup International, kako se vama mogu priključiti, to već više manje slušatelji redoviti sektora tri znaju, možemo još, još jednom reći za one koji su se prvi put uključili sada. Pa da, možda da, mnogi ljudi možda taj naziv Pickup International ne razumiju, Uh, Pickup International dolazi od Prevention of Cruelty to Animals and Plants, što bi bilo Međunarodno društvo za sprječavanje okrutnosti na životinjama i biljkama. Uh, jedan segment našeg rada je vezan uz uh, znači, projekt Tražimo prijatelje. Također mi smo započeli sad jedan projekt Eko kućice za naše ptičice. znači jedna od naših glavnih E, aktivnosti je vezano u zaštitu prirode. E, mi volimo naše projekte provoditi u suradnji e, i sa svim dionicima u društvu i također veliki naglasak stavljamo na volonterizam, tako da, je naročito ovaj projekt koji je vezan uz udomljavanje pasa odrađen od strane volontera koji su zaista, još jednom bi voljela naglasiti, to odradili što kažu svjetski. Ok, kontaktirati vas se može Centru za mlade na <laughs> također imamo našu web stranicu www.pcap.hr e, ili na broj telefona 617-2233 e, gdje možemo svaki dan dobiti informacije o našim aktivnostima. Ok, to je bilo sve za danas. Dakle, čujemo se sljedeće srijede, pa evo, do slušanja.